De nuevo el 17, haciéndose presente en el lugar de siempre, su callejón caliente. vino por el dinero, vino a buscar billete, quiere el botín entero para dárselo a su gente. Llegamos cuatro al lugar, pero salimos dos. No tuve tiempo para mirar ni para rezarle a Dios. Cuando uno anda en el juego sabe que puede perder. Y ahora tengo que ir a cobrárselo al que me da dio. Perdí de nuevo y alguien tiene que pagar el full. Todo se arregla con billetes y con una tool Un kilo bajo del asiento y tres en el baúl. Voy escapando de la poli en un mondeo azul. Pensando en mi mamá, rogándole a Jesús que me ayude a escapar que me mande una luz, que me perdonen o me obliguen a cargar la cruz y que fumen en mi velorio mientras suena un blues. Cuando iba entrando a mi cantón pinto persecución, las balas de las armas largas pasaba el chapón. Me salvé porque me tiré y perdieron la visión, quedé escondido entre una rama detrás de un camión. Varios disparos finos que no eran mi destino y me pasaron fino dándome el camino, peleando poco a poco, recuperar los kilos, pero hoy me abren el coco, tan solo si respiro, junté coraje para subirme rápido a una chata, de nuevo cuatro impactos rebotaron en la chapa, puse primera, aceleré y salida y a la chapa, para escaparme siempre tuve la escuela del chapo, yo sé bien que este gil me va a matar si no lo mato, varios problemas en la calle, números en plata, pero yo siempre ando tranquilo, nunca lo y se loco. La próxima no me regalo sin el fierro en punga. Desde ese día que lo busco pa' mandarle cumbia. Ahora estoy en su pesadilla, mi nombre retumba. Ando con la 40 al cinto y la 9 en la funda. Tengo menores que se mueren de hacerme un favor. Pero esta va por mano propia para darte amor. Voy con linterna y una larga y no soy cazador. Es que a los gatos por la noche se los ve mejor. Si yo te engancho por el barrio, tu suerte termina. si en tu sueño de pistolero acaba tu carrera te perder unos kilos como un policía. Ahora te tengo que explicar las reglas de mi escuela. que torna, eh?